Radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjaluk kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Bog. Šehadet. Božije namaz. Božije knjige. Ramazanski post. Božije poslanik. Hač. Hač. Sudni dan. Zekat. Džennet je istina. Džehennem je istina oaza imana. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza imana. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان القرآن ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا 20 sati i dvije minute, cijenjeni slušaoci, dobri narode, još jednom iskreni selam i pozdrav iz studija BM Radija. Dakle, BM Radio i Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient prošlog četvrtka su pokrenuli novi ciklus emisija pod nazivom Oaza imana. Kao što smo i najavljivali danas ovog 29. oktobra, tema večerašnje emisije je dobročinstvom do ljudskih srca, a predavač je profesor Elvedin Pezić. Profesor, assalamu alaikum i dobrodošli u studio BM Radio. Alaikum salam, rahmatullahi Evo prije nego što profesor počne sa predavanjem cijenjeni slušaoci, još jednom kazati da vaša pitanja možete postavljati u toku emisije na broj SMS broj 062732732 ili putem e-maila. U toku dana stiglo je već nekoliko pitanja na koja ćemo odgovarati u posljednjih desetak minuta večerašnje emisije. Svakako ostanite uz emisiju Aza Imana i uživajte, a profesore mi evo rekao smo da je večerašnja tema dobročinstvom do ljudskih srca.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 Kao što ste čuli u najavi, večeras ćemo, ako Bog da, uz Allahu tebaraka wa ta'ala pomoć, družiti se sa temom koju sam ja naslovio dobročinstvom do ljudskih srca. Prije nego počnemo govoriti konkretno o zadatoj i spomenutoj tematici, smatram da je neophodno i potrebno da spomenimo nekoliko napomena koji će nam, ako Bog da, olakšati ispravno shvatanje ove tematike. Na samom početku neminovno je spomenuti da ova tematika je opširna tematika i kada bi željeli da je potpuno obradimo i da joj damo njeno pravo, definitivno bi trebalo da uložimo 5, šest pa možda i deset predavanja da ovu tematiku obradimo potpuno. Zato ono što večeras čujete, to je samo jedan sažetak, rezime onoga što bi trebali da znamo o ovoj tematici. Također od napomena koji želim napomenuti na samom početku jeste i to da mi vidimo da se svakim danom sve više i više govori o islamu. Normalno, nekada Ljudi govore o islamu u pozitivnom svjetlu, ali s druge strane postoje oni koji govore o islamu i negativno. U svakom slučaju na terenu je primijetno da je velik broj ljudi, velik broj nama poznatih ličnosti izišao u javnost i javno se deklarisao kao muslimani da su prihvatili vjeru islam za svoj svakodnevni e, program življenja. Također Treba napomenuti u samom početku napomenu koja će nam trebati u toku ovog predavanja, a to je da mi živimo u vremenu kada ljudi na muslimane i na islam gledaju kroz njihovu praksu. A to je zasigurno pogrešno. Islam treba gledati kroz praksu Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam, odnosno temelji Islama su Kur'an i praksa Allahovu poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Muslimane treba gledati kroz te dvije prizme, kroz prizmu Kur'ana i prizmu sunneta. Nikako ne treba da kažemo ako neko od muslimana napravi neki pogrešan korak, da je to nedostatak islama. Ali kažem, nažalost, mi živimo u takvom vremenu kada ljudi islam poistovjećuju sa postupcima muslimana i tako kada musliman napravi kakav prekršaj, ljudi to smatraju nedostatkom islama kažemo da je to neispravno i oni koji želi da uči islam trebaju da ga uči sa njegovih izvora, da ga uči iz Kur'ana, Allahove knjige za koju Allah te barak wa ta'ala obećao da će ostati autentična, nepromijenjena sve do sudnjeg dana i da uči islam iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Također od činjenica koje treba spomenuti na početku ovog predavanja, a koje se također vezuju za našu temu, jeste svakako da Islam u svom savršenstvu, u svojoj potpunosti, izuzetno pokuđenim smatra da čovjek jedno govori, a drugo radi. Islam traži od ljudi da ono što znaju prakticiraju i da njihove riječi ne budu u koliziji i kontradiktornosti sa njihovim ponašanjem. To su neke tematike, tu su neke napomene, činjenice koje su nam veoma potrebne u ovom večerašnjem našem druženju. Ovo je početak našeg druženja za kojeg smo kazali da je izuzetno opširna tematika i da ono što čujemo samo je rezime onoga što bi trebalo da se kaže o ovoj tematici. Svakako, ova tematika i ovo predavanje u jednu ruku trebala bi da bude podstrijek ljudima koji su muslimani da se malo preispitaju. Znači ovo predavanje cilja više grupa, ima više ciljanih grupa ljudi, jedna od tih ciljanih grupa jesu muslimani koji za sebe tvrde da su muslimani, ali da ih podsjetimo na određena dijela koje je preporučio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam da se čine kako bi se ljudska srca pridobila. S druge strane, ovo naše druženje u jednu ruku je odgovor svima onima koji želi da kažu i da pojasni da dokažu da je vjera islam, vjera nazadna, vjera koja nije relevantna, koja nije odgovarajuća za današnje vrijeme, vrijeme u kojem živimo ili da nije odgovarajuća za podneblje u kojem živimo. Naslov našeg druženja jeste dobročinstvom do ljudskih srca. Pogledajte samo, cijeljena braćo i poštovani sestre, kako uzvišeni Allah barake wa taala opisuje dobročinitelje u Kur'anu? Znači prva stvar koju ćemo večeras spomenuti jeste da pokušamo vidjeti kako uzvišeni Allah, kako nam Kur'an govori o, dobročin, o, dobročinstvu, o onima koji rade dobra djela. Mnogo je koristi koji proizilaze, koji su nam spomenute prvenstveno u Kur'anu, a vezuju se za ovu tematiku. Mi ćemo zbog skučenosti s vremenom spomenuti samo neki od njih. Pogledajte, cijenjena braćo i poštovane sestre, šta se obećaje onima koji čini dobročinstvo prema drugima. Prva koristi, možda jedna od najvećih koristi za kojom bi trebao da žudi mu'min insan, musliman koji vjeruje u Allaha tabaraka wa ta'ala i sudnji dan, korist dobročinstva jeste da je to put ka ljubavi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar, zar može čovjek mu'min poželjeti veću nagradu na dunjaluku i na ahiretu od ljubavi uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala koji nije potreban nas, niti našeg ibadeta, niti naše pokornosti. I mi na dunjaluku možemo uraditi djelo da nas zavoli uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa. Zaista je to velika nagrada za oni koji razmišljaju o tome. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala u prijevodu značenja ovog ajeta Nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja Pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji i kada su u obilju i kada su u oskudici udjeljuju, koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju. A Allah voli one koji dobra djela čini. Pogledajte završetak ovog ajeta. A Allah voli oni koji dobra djela čini. Allah te barek ta'ala nas obavještava da voli dobročinitelje, Blago se onome koji krene putem dobročinstva, činjenja dobročinstva drugim ljudima. Također, od koristi koje proizilaze i koji su nam spomenute u Kur'anu, od dobročinstva jeste svakako blizina Allahovog rahmeta i njegove milosti. Allahov rahmet, Allahova milost je najbliža ljudima koji koriste drugim ljudima u svome društvu. Treba li nam veća korist od te koristi da nam Allahov rahmet i Allahova milost bude blizu. Kaže uzvišeni Allah tebareka wa ta'ala ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المؤمنين I ne pravite nered na zemlji koji je već nakon što je red na zemlji uspostavljen a njemu se molite sa strahom i nadom milost Allahova je doista blizu onih koji čini dobra djela Allahova milost je blizu onih koji čini dobra djela. Također, od koristi koji proizilazi iz dobročinstva jeste svakako da ljudi koji su nesretnici i koji propadnu na sudnjem danu, koji budu kažnjavani vatrom, poželjeći na sudnjem danu da se vrati na Dunjaluk i poželjeći da budu dobročinitelji. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govoreći nam o tome kako bi se mi još na Dunjaluku preispitali da li smo od onih koji čine dobročinstvo prema ljudima ili nismo i da li ćemo biti od onih koji će se kajati na sudnjem danu pa kaže uzvišeni Allah أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين da ne bi rekao kada doživi patnju da mi je samo da se vratim dobra djela bi činio i ja bi dobročinitelj bio Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu nas postići na razmišljanje da sada još na Dunjaluku učimo ove ajete i da ne dozvolimo da na sudnjem danu budemo od onih koji će se kajati i koji će poželjeti da su bili dobročinitelji, ali to nisu činili. I na kraju, oni koji budu učinili na Dunjaluku dobročinstvo ljudima koji ih okružuju, Allah te barek im obećaje svoju nagradu, a njegova nagrada na ahiretu je džennet. Mu'minu je to najveće obećanje koje može imati da put kojim ide na dunjalu koji je put koji vodi ka džennetu. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Innel muttaqina fi jannatin wa uyun ahidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalike muhsinin. Oni koji su se Allaha bojali u džennetskim bašćama će među izvorima boraviti, primat ono što im je gospodar njihov darovao jer oni su prije toga dobra djela činili, jer oni su prije toga dobročinitelji bili. Blago se onima koji su dobročinitelji, koji rade dobra djela na Dunjaluku, neka znaju da je to put, put koji vodi Allahu i Tebarak ta'ala obećanoj nagradi džennetu. Cina braću i poštovani sestre, treba da znamo da su ljudska srca takva Svako od nas može da preispita sebe i svoje srce. Šta najviše voli kod drugih ljudi? Najviše voli osobinu dobročinstva. Svako od nas voli da je poštovan, svako od nas voli da ga drugi ljudi respektuju i da mu čini dobročinstvo. S druge strane, šta ljudi najviše preziru? Najviše preziru bojkot, preziru one ljude koji ne poštuju njihovu ličnost. Zato, ako pogledamo u praksu Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, kao najbolji pedagog, kao najbolji učitelj, vidjet ćemo, braćo moja draga i ciljne sestre, da je on svojim ponašanjem, svojim dobročinstvom plijenio ljudska srca do te mjeri da su mu najveći neprijatelji zbog učinjenog dobročinstva postajali prisni prijatelji. Allahu poslanik alihi salatu wasalam to je uzeo, to je naučio u Kur'anu od svoga gospodara Allaha tebareke wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fussilet 34. ajetu. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobro im uzvrati, pa će ti dušman tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To je ajet koji je naučio Allahovog poslanika alihi salatu wasalam dobročinstvo prema ljudima. Čak uzvišeni Allah te bareke naređuje i propisuje ovom kuranskom ajetu i kaže dobro i zlo nisu iste stvari. Zlo dobrim uzrati. Pa ćeš vidjeti Tvoj dušman otvro, otvoreni će ti prijatelj prisni postati. Čovjek treba da se trudi, iako je to teško, ali ako hoćemo da pridobijemo ljudska srca, ako želimo od ljudi da se pokori Allahu te onda moramo biti spremni na njihovo zlo da uzvratimo dobrim. Ja zaista ne znam odakle da počnem kada je u pitanju tematika dobročinstva, u islamu. Ali evo počet ćemo sa jednim primjerom, a nakon toga ćemo spomenuti mnogo toga. Da li ste ikada cijenjena braću i poštovane sestre razmišljali o jednoj veoma bitnoj činjenici? A to je, svi mi znamo da je islam sazdan i sagrađen na pet stvari, ono što mi zovemo islamski šarti ili temelji islama. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kada govori o temeljima islama, poredi islam sa jednom tvrđavom koja je sazdana na pet temelja, pa kaže bunijel islamu ala hams, islam je sazdan na pet temelja. Vjerovanju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alihi salatu wasalam Boži robi, Boži poslanik, obavljanju nemaza, davanju zekijata, post mjeseca Ramazana i odlazak na hađ koji ima mogućnost. Pogledajte na braću i poštovani sestre, kako Allahu poslanik slikovito prikazuje islam. Mi treba da se zapitamo kako bi izgledao naš islam, naša kuća islama u Bosni. Jer Allahu poslanik vidimo da poredi islam sa zgradom koja je sazdana na pet temelja. Ako samo jedan temelj se sruši, zgrada dolazi u pitanje. Najbolje čime bi zgradu islama u Bosni mogli uporediti jeste primjer šatora, jer šator ima samo jedan stup, Velik broj ljudi koji se dan, danas deklarišu kao muslimani zadovoljili su se samo minimum, a to je da kažu La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ako pogledate u njihov život, tu nema namaza. Ako pogledate njihov život, tu nema zekijata, tu nema posta, a da o hađu i ne govorimo. Ali ono što mi želimo spomenuti, pogledajte, Islam propisuje i to je jedan temelj Islama da oni koji su imućni, da oni koji su bogati odvoje i to pod obavezu odvoje dio svog imetka koji je normalno preciziran Kur'anom, hadisima, Allahu poslanika ali salatu wasalam, ali to nije tematika našeg druženja. Želimo samo da spomenimo da Islam naređuje da bogati izdvoje jedan dio imetka i da ga udjeljuju siromasima. To je dobročinstvo koje od nas traži Islam i učinio ga je obaveznim i na njemu je sazdan Islam. Na dobročinstvu, su osjećanju sa siromasima. Čak kažu islamski učenjaci preporučeno je da čovjek vlasnik i metka, baš on lično traga za siromasima i da im on lično iz svoje ruke udijeli zekjat. Zamislite cijenjena braćo i poštovane sestre, kako bi lijepo bilo živjeti u društvu u kojem bogataš, vlasnik hotela, vlasnik firme, vlasnik mnogih nekretnina dođe na vrata siromaha, pokuca i kaže ja sam donio svoj zekjat. Kako bi se osjećao taj siromah? Da li bi taj, da li bi taj siromah ikada pomislio da ukrade od tog bogataša? Branio bi njega, njegovu čast, njegov imetak. Zato kažemo jedan od glavnih razloga zašto se pojavila u našem društvu, a i u drugim društvima krađa, jeste zato što su ljudi zapostavili zekijat. Normalno ima i onih ljudi koji kradu ne iz potrebe, iz njima poznatih razloga, ali ima ljudi koji se usuđuju na taj gnusni čin krađe zato što su potrebni. A kada bi ljudi izdvojili zekijat, mnogo manje bi bilo potrebni za, izdva, za stvarima opće i osnovni egzistenciji. Također, cijenjena braćo i poštovani sestre, ako pogledamo u islam, njegova načela, njegove principe, vidjet ćemo da nam naređuje dobročinstvo prema svim vrstama ljudi, prema rodbini, prema rođacima, prema roditeljima, prema onima koji su stariji, prema onima koji su mlađi, prema vjernicima, prema nevjernicima. I ne samo tu, Islam ide mnogo dalje. Islam nam naređuje dobročinstvo prema ljudima koji više ne hode dunjalukom, koji su preselili. Islam nam naređuje dobročinstvo ne samo prema razumnim bićima, insanima, naređuje nam dobročinstvo i prema životinjama. Evo nekoliko argumenata koji potvrđuju spomenutu činjenicu. Zamislite, braću moja draga i ciljni sestre, kako bi samo lijepo bilo živjeti u društvu u kojem se ljudi ne boje starosti. Neko će postaviti pitanje kako da se ljudi ne boje starosti. Svi se bojimo starosti. Da, bojimo se starosti u pogledu da nam treba umrijeti. Ali velik broj ljudi se boji starosti zato što razmišlja kako će u starosti bez svoje djeci. Zato što vidi da mu njegova djeca okreću leđa. A kako bi lijepo bilo živjeti u društvu u kojoj djeca žive po smjernicama Islama, čini je dobročinstvo svome ocu, i znaju da je to pokornost uzvišenom Allahu te ta'ala, a to je i njihova dunjalučka obaveza. Kada bi ljudi samo živjeli po islamu, pogledajte samo na kakav nivo islam uzdiže roditelje. Allah te ta'ala u suri El Isra nakon što spominje da je obaveza mu'minima prva stvar da obožavaju Allaha te ta'ala, odmah nakon toga spominje obavezu dobročinstva roditeljima. alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Gospodar tvoj ti naređuje da samo njega obožajš i da roditeljima svojim dobročinstvo činite. Pogledajte, braćo moja draga i ciljne sestre, na koji nivo je ova vjera uzdigla roditelje, da im je dala pravo odmah nakon prava uzvišenog Allaha te baraka ta'ala. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je izrekao mnoge hadise i kada bi željeli da citiramo samo jedan dio njih, ne bi nam bilo dovoljno čitavo predavanje. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja, a srđba Allaha je u srđbi roditelja. Zato onaj ko želi zadovoljstvo Allaha, zato onaj ko želi Milost Allahovu neka bude dobar prema svojim roditeljima. Isto tako, onaj ko je nepokoran roditeljima i ko ne čini dobročinstvo roditeljima, neka zna da tim tvojim postupkom ide putom koji vodi srđbi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je ljudi u našem okruženju koji u poznim godinama, kada su najviše potrebni, nečije njegi, tada onu svoju penziju koju je čitav život zarađivao daje nekoj instituciji, staračkom domu kako bi preuzeli brigu o njemu. A njegova djeca zaboravljaju na njega. Ponavljamo i kažemo kako bi lijepo bilo živjeti u društvu u kojem ljudi žive po smjernicama Islama. Također, nas Islam uči kada je u pitanju dobročinstvo da toliko imamo otvorena prsa prema svim ljudima u pogledu dobročinstva, da želimo ljudima ono što želimo sebi. Je li moguće naći takav princip i gdje, osim u islamu, da nam islam naređuje i traži od nas, čak šta više, naše vjerovanje dovodi u pitanje ako ne volimo ljudima koji nas okružuju ono što vodimo sebi, što volimo sebi. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude volio ljudima oko sebe ono što voli sebi. Allahu akbar, čemu nas uči vjera Islam, koliko smo daleko od Islama, koliko bi ljudskih srca mi pridobili kada bi živjeli samo po ovom hadisu Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Mnogo je ljudi koji imaju pogrešne vizije o vjeri Islamu, pa smatraju da je Islam vjera džamije, vjera namaza, dok, braćo moja draga, ako studiozno pristupimo vjeri islamu, vidjet ćemo da vjera islam je toliko savršena, toliko kompletna, da daje prednost činjenju dobročinstva ljudima na dobrovoljnim ibadetima. A to velik broj ljudi ne zna da vjera islam daje prednost dobrovoljnom ibade, daje prednost dobročinstvu roditelja na dobrovoljnim ibadetima. Allahu poslanik, najbolji učitelj, najbolji pedagog, kaže da odim i da pomognem svom bratu muslimanu, draže mi je nego da budem mjesec dana u etikafu u mojoj džami u Medini. Pogledajte tog najboljeg odgajatelja, pogledajte tog čovjeka koji je svojim ponašanjem plijenio ljudska srca. I mi danas svojim ponašanjem najviše uzrokujemo da ljudi ne prihvataju islam i da ga ne slijedi i da o njemu imaju pogrešne vizije. Zapostavili smo sunnet Allahovog poslanika koji kaže draže mi je da odim sa bratom muslimanom i da mu pomognem nego da bude mjesec dana u itikafu. Kada bi nas neko upitao po našim parametrima šta je bolje biti mjesec dana u itikafu, u ibadetu, u džamiji ili biti na pomoći bratu muslimanu, svako od nas bi odgovorio da je vrijednije biti u džamiji, ali vidimo šta nam je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Također, ako pogledamo u islam i njegove smjernice kada je u pitanju dobročinstvo prema rodbini, vidjet ćemo zaista mnogo toga. I opet ponavljam, trebalo bi nam sigurno jedno čitavo predavanje da bi spomenuli samo hadise Allahovog poslanika koji govori o obaveznom dobročinstvu prema roditeljima. I čak šta više, nas Islam uči da čuvamo rodbinske veze i onog momenta kada rodbina ostavi nas. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, nije dobročinstvo prema rodbini da obilaziš onoga ko tebi dođe, već je dobročinstvo prema rodbini da obilaziš i paziš one koji su tebe zapostavili. Zamislite, braćo moja draga, kako bi lijepo bilo živjeti sa takvom rodbinom koja ako ti njih zapostaviš, oni dolaze kod tebe. A da ne govorimo o tome koliko je obaveza i koliko je potrebno da obiđemo one koji dolaze kod nas. Ako pogledamo u islam i njegove smjernice, njegove principe koji govore o našem odnosu prema komšiji, naći ćemo mnogo toga. Pogledajte nas, naročito ako pogledamo u ljude koji žive u gradskim sredinama. Čovjek živi u zgradi, vrata do vrata, ne zna ko je, njegov prvi komšija, a da ne govorimo da zna koji je poviš njega na spratu ili ispod njega. I želimo da pridobijemo ljudska srca, nikada, sve dok ne budemo prakticirali ono što nam je napomenu i ono što nam je ukazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Koliko mjesto komšija ima u islamu, u islamu i koliko nam je naređeno da mu činimo dobročinstvo govori nam činjenica da Allahu poslanik alihi salatu wasalam dovodi u pitanje vjeru onoga koji nije dobar prema svome komšiji. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam Tri puta se zaklinji. Kaže, tako mi Allaha, tako mi Allaha, tako mi Allaha ne vjeruje. Pazite, Allahu poslanik negira vjerovanje nečije. Pa kažu ashabi, Allahu poslaniće, kaži nam, čije vjerovanje ti negiraš? Kaže Allahu poslanik, negiram vjerovanje onoga o čijih ruku nije siguran njegov komšija. U drugom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže ne vjeruje u onu čime sam ja došao onaj ko zanoći sit, a njegov komšija gladan. To je islam. To je dobročinstvo koje nam naređuje islam. To je ono što je potrebno ovom napačenom čovječanstvu danas. Da žive islamske principe, da žive na Dunjaluku sretno i zadovoljno, u harmoniji. Zamislite kako bi lijepo bilo živjeti u zgradi u kojoj ljudi žive po islamskim principima. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam obraćajući se poznatom ashabu Ebu Zerru. Kaže, o Ebu Zerre, kada, čuvaš, kada kuhaš čorbu, kada kuhaš čorbu, dodaj malo vode kako bi mogao i svome komši odnijeti. Allahu akbar. Allahu akbar. Pogledajte ovog poslaničkog savjeta. Ne kaže Ebu Zerre dodaj mesa, jer mi Nama je teško u duši dodati mesa pa ga odnijeti ali nam u poslanik daje jedan savjet, jednostavno i lako kako možemo pridobiti ljudska srca. A nama je u interesu i cilju da pridobijemo ljudska srca, ne zbog nas, naše kredibiliteta i ugleda, već kako bi se ljudi odazvali Allahu te ve ta'ala. Zamislite da imamo komšiju koji nam svaki dan i mi njemu i on nama donese tanjir variva ono što su oni spremali u svojoj kući. Da li bi mi mogli sutra pomisliti da uznemirimo tu komšiju, da ukrademo od njega, da ga ogovaramo, da ga iznevjerimo? Nikada u životu ne bi to mogli pomisliti ako normalno, ako razmišljamo ovaj, na ispravan način. Također, ako pogledamo islam i njegove smjernice, vidjet ćemo nakon što je islam naredio da djeca pazi svoje roditelje. Isto tako s druge strane, roditelji moraju paziti svoju djecu. I svako u islamu ima svoje pravo. Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže ne pripada nama onaj ko nije milostiv prema djeci. Znači djeca imaju svoje pravo, imaju pravo da budu odgojena u duhu Islama, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam u hadisu kojeg mi mnogo puta slušamo, ali ne razmišljamo o njemu koji je u jednu ruku velika prijetnja. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za vaše podaništvo. Čovjek će biti pitan za svoju djecu, kako ih je odgajaju, kako ih je odgajao. Je li ih odgajao u duhu Islama ili je prepustio odgoj djeci ulici? A mi vidimo šta naša djeca mogu naučiti na ulici. Također ako pogledamo praksu Allahu poslanika, njegov odnos prema djeci, Jedne prilike sjedi Allahu poslanik alaihi salatu wasalam pa je poljubio jednog od svojih unuka, Hasana ili Huseina. Pa je tu bio čovjek koji se zvao Aqra ibn Habis, ashab, i kaže Allahu poslaniće, zar vi ljubite svoju djecu? Tako mi Allaha ja imam desetoro djeci, nikada ni jedno nisam poljubio. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, men la jerham, la jurham, onaj ko nije milostiv i prema njemu se neće biti milostivom. Također, spomenuli smo jednu interesantnu stvar i malo ljudi razmišlja o tome, a to je opet pokazatelj savršenstva Islama. Islam nam naređuje dobročinstvo prema osobama koje su preselile, naročito ako su u pitanju naši roditelji. Zar je moguće da se čini dobročinstvo osobi koja je pod zemljom? Moguće je. Islam je i za tu i za tu situaciju predvidio rješenje. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, zaista je jedan najveći vid dobročinstva prema roditeljima da pazite njihove prijatelje nakon njihove smrti. U drugom hadisu Allahu poslanik alihi salatu wasalam preporučuje da se udjeli sadaka na ime Medjita i da će to doći do njega. U drugom hadisu opet preporučuje Allahu poslanik da se obavi hađ za osobu koja nije obavila hađ i da će to ako Bog da doći do njega. Opet u trećem hadisu Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže kada čovjek preseli, njegova djela prestaju osim u tri situacije. Jedna od te tri situacije jeste dova djeteta za njegove roditelje. Postavimo sebi pitanje da li smo zaboravili naše roditelje onog momenta kada smo ih spustili u kabur. Ili smo i dalje osjećali potrebu da im budemo zahvalni za sve što su učinili na Dunjaluku za nas. Neprespavane noći, od svog zalogaja su otkidali da bi se mi mogli školovati. I jesmo li im to zaboravili? Ne smijemo im nikada zaboraviti ni na Dunjaluku, a i kada odu sa Dunjaluka moramo nastaviti davati sadaku za njih, obavljati hađ za njih i moliti Allaha te bareke ve ta'ala da im oprosti njihove grijehe. Također, cijenjena braću i poštovani sestre, Kazali smo da je Islam toliko potpun, toliko savršen i ne samo da nam naređuje dobročinstvo prema stvorenjima koja razum imaju, Islam nam naređuje dobročinstvo prema životinjama. Zar je moguće da je Islam toliko savršen da u Islamu zbog životinje možeš otići u džehennem i da zbog životinje možeš zaslužiti džennet? To je Islam. To je ono što nam treba u današnjem dobu. Islam preporučuje dobročinstvo i prema životinjama. Poznat je vjerodostojan hadis da je čovjek jedne prilike išao putem, pa je i žednio, pa je sišao u bunar, napio se vode, kada je izišao, vidio je psa kako liže blato zbog žestine i žedi, pa je pomislio u sebi, malo prije sam i ja bio ovako žedan, pa je sišao u bunar, zakvačio u svoju cipelu ili u to vrijeme su bile mestve, zakačio je vode u tu mestu, stavio je u svoja usta, stisnuo zubima i iziš, izišao na površinu zemlje i napojio tog psa. Pa mu je uzviženi Allah te bareke oprostio grijehe zbog tog postupka. Kažu ashabi Allahu poslaniće, je li moguće da imamo sevap da uradimo dobročinstvo prema stvorenju koji razuma nema? Kaže Allahu poslanik, sve što ima jetru, dobročinstvo prema njemu je sadaka. Pogledajte dokle islam ide u savršenstvu. A drugi primjer, drugi hadis, žena je zatvorila mačku i nije joj davala hrane, niti je pustila da sama sebi traga za hranom, pa je uginula ta mačka kao plod toga što je ta žena zatvorila, pa je uzvišeni Allah kaznio džehennemom. Pogledajte cijena na braćo i poštovani sestre, kakve primjere imamo u islamu Problem je u nama što ne prakticiramo islam. Zato sam na početku ispomenuo nekoliko napomena koje su nam izuzetno potrebne. Mi mnogo toga znamo, ali je problem što te stvari ne prakticiramo. Znanje je mrtvo slovo na papiru sve dok ga ne pretočimo u naš praktični život. Čak šta viši, znanje koje ne prakticiramo bit će dokaz protiv nas na sudnjem danu. Mi ćemo sada, ako Bog da, napraviti jednu kraću pauzu, nakon toga ćemo, ako Bog da, nastaviti. Dakle, 20 sati 35 minuta. Ukoliko ste se kasnije uključili u program BM Radija, pratite emisiju pod nazivom Oaza imana. Tema večerašnje emisije Dobročinstvom do ljudskih srca predavač je profesor Elvedin Pezić. na braćo i poštovani sestre, mi ćemo u nastavku naše emisije pokušati da se malo družimo sa Allahovim poslanikom alehi salatu wasalam, najboljim pedagogom, najboljim učiteljem, da vidimo kako je on plijenio ljudska srca čineći dobročinstvo prema ljudima. <clears throat> Normalno, on je u svemu tome dosegao vrhunac, zato je i postigao ono što je postigao, njegovi otvoreni neprijatelji preko noći su postajali njegovi prisni prijatelji. Da vidimo čime je tu postigao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Zbog skučenosti s vremenom spomenut ćemo samo neke primjere Allahu poslanika alihi salatu wasalam Jedne prilike se prenosi da je došao čovjek Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, prihvatio islam pa mu je Allahu poslanik alaihi salam dao toliko stoke da se procenjivalo da to može napuniti jednu čitavu dolinu. Pa je taj čovjek otišao svome plemenu i kaže Eslimu, primite islam ljudi, zaista vam dolazim od čovjeka koji se ne boji siromaštva. Znači Muhammed alihi salatu wasalam, iako je u njegovoj kući znala biti situacija da kada dođe prosjak dali su mu samo jednu datulu, jedna jedina koja je bila u toj kući, onog momenta kada je imao, dijelio je i na taj način je plinio ljudska srca. Dijelio je tako, kao što ga opisuje ovaj Asab, nije se bojao siromaštva. Također, Allahu poslanik alihi salatu wasalam nalazio je vremena, iako je bio predsjednik državi, iako je bio glavni kadija, iako je bio suprug, imao je svoje supruge, ipak nalazio je vremena da obiđe koga? Židovskog dječaka koji se razbolio. Zamislite danas da kada se nečije dijete od nas razboli, da mu predsjednik države dođe u posjetu. Kako bi se taj čovjek osjećao, kako bi doživljavao tu državu i tog predsjednika? Allahu poslani kao što je zabilježeno u hadisu imama Buharije, kada se razbolio židovski dječak koji je bio sluga Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, odlazi da ga posjeti. Pa ga je pozvao u islam, a dječak je pogledao svoga oca, pa mu otac kaže, pokori se Muhammedu alihi salatu wasalam, pa je primio islam, pa je poslanik alihi salatu wasalam izišao iz svoje kući govoreći hvala Allahu, hvala Allahu koji ga je spasio od vatri. Pogledajte, to je život Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Jedne prilike je klanjao ikindiju namaz. Nakon što je predao selam, brzo je izišao iz safova iz džamije otišao u svoju kuću. Pa su se ashabi zabrinuli zašto je Allahu poslanik tako brzo izišao. Pa su ga upitali, kaže Allahu poslanik, naumpalo mi je da imam u svojoj kući mali komadić zlata, pa sam požurio da naredim da ga nekome udjele sadake, nisam želio da to zlato prenoći u mojoj kući. To je Allahu poslanik. To je onaj za koga, za koga kaže uzvišeni Allah وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali osim kao milo svjetovima. To je onaj koga vrijeđaju oni koji ne znaju stvarnost Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ako pogledamo u lepezu dobročinstva koji nam Islam nudi, vidjet ćemo da Islam ne nudi samo dobročinstvo gledano kroz materijalnu prizmu, Velik broj ljudi kada mu kažeš dobročinstvo pomisli kako treba da da nešto materijalno. Ako bi dobročinstvo skučili samo na pare, onda ljudi koji već imaju para ne bi im mogli učiniti dobročinstvo. Islam nam je ponudio mnogo toga, pa čak i onom bogatom čovjeku se može učiniti dobročinstvo. Takva osoba žudi, traga za prijateljem, traga da neko sjedne sa njim, popije kahvu i da mu on ispriča svoje probleme. Sjesti sa takvim insanom, saslušati njegove probleme i to je dobročinstvo. Pogledajte ovaj primjer i moramo razmisliti o ovom primjeru, preispitati nas. Kako bi se mi ponašali da se to nama desilo? Allah poslanik jedne prilike je naredio da se prouči i kamet za namaz. Pa je došao čovjek Beduin kojeg nije poznavao poslanik. Nakon i kameta, samo što Boži poslanik nije kazao Allahu ekberu namazu, pa je kazao Allahu poslaniće imam potrebu. Pa je uzeo Allahu poslanika u kraj mesčida i sa njim je toliko dugo razgovarao, kaže Enes prenosio Cadisa, određena skupina Saba je legla spavati, nisu više mogli čekati koliko je Allahu poslanik odužio, ali zbog toga je Allahu poslanik plijenio ljudska srca. Imao je vremena kao predsjednik državi, kao glavni kadija, da odvoji vrijeme za običnog insana sa sela Beduina i da sasluša njegove probleme. Također, velik broj ljudi ne zna da osmije prilikom susreta sa braćom muslimanima je sadaka i to nam je nagovijestio i kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam Ebu Zarru nemoj Ebu Zarre da pocijenjuješ bilo koji vid dobročinstva pa makar da sretniš svoga bratan vedrog i nasmijanog lica koliko nam je potrebno danas u ovim teškim vremenima da kada sretnemo jedan drugog da se nasmijemo zašto smo tako namrgođeni gdje je vedrina lica koju nam preporučio Allahu poslanik? I onda se pitamo zašto ljudi bježi od nas? Zašto naš komšiluk bježi od nas? Zašto ljudi ne žele da kontaktiraju sa nama? Zato što bježimo mi od smjernica Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Pa čak i ne samo to. Oni koji nemaju novca, oni koji ne mogu da se nasmiješe prilikom susreta sa bratom muslimanom, ima još dalje topla i lijepa riječ je sadaka. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, čuvajte se džehennema, pa makar sa pola datuli. Ako i to ne možete, onda sa lijepom riječju. Svako od nas ima lijepu riječ, ali je problem mi kada smo išli u školu kao da u tim bukvarima nije bilo lijepi riječi. Pogledajte samo riječnik naše djeci. I starih i odrasli ne možete naći lijepu, lijepu i toplu riječ koliko je samo vulgarnih izraza na, na jeziku naše djeci. Jesmo li naučili i podučili našu djecu sunnetu Allahovog poslanika kada im neko nešto udjeli i da, da mu kažu Allahu hajra, Allah te nagradio, Allah ti dao svako dobro. Da li smo naučili djecu ovim toplim i lijepim riječima? Da li kada sretnemo naši komšiju, ako mu ne možemo dati marku, da li mu kažemo komšija kako si, komšija kako ti je otac, komšija kako ti je dijete, komšija mogu li ti nešto pomoći? Gdje su te tople riječi koje preporučuje Allahu poslanik alihi salatu wasalam? Pa čak i dalje od toga Islam ide. Kaže Allahu poslanik jednom ashabu kada je došao i pita za džennet. Kaže Allahu poslaniće, kaži mi, ja želim u džennet. Kaži mi kojim putem da idem da dođem do dženneta. Pa mu Allahu poslanik alihi salatu wasalam nabraja šta sve treba da uradi da bi ušao u džennet. Ali na kraju krajeva kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam ako ne možeš ništa od spomenutog onda čuvaj svoj jezik. Onda čuvaj svoj jezik od gibeta, od nemimeta, čuvaj svoj jezik od grijeha. Znači ako ne možeš čak ni kazati toplu i lijepu riječ, onda minimalno neka muslimani budu sigurni od tvoga jezika. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada je upitan, kao što je zabilježeno u hadisu imama Buharije, ko je to najbolji musliman? Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, najbolji musliman je onaj musliman od čijeg jezika i ruku si sigurni ostali muslimani. Pazite, na početku, zašto je kazao Allahu poslanik, prije ruku je spomenuo jezik. Od čijeg jezika su sigurni ostali muslimani? Zato što rane, koji koje budu proizvedene jezikom su mnogo dublje nego rane koje nastanu od ruke i teže zacijeljuju rane koje su nastale kao plod jezika. Zato, braćo moja draga i ciljni sestre, moramo se paziti, moramo čuvati svoj jezik. Također, Allahu poslanik alihi salatu wasalam ukazao je na mnoge druge načine, u svakom slučaju mi ćemo, ako Bog da, se zadovoljiti sa onim što smo spomenuli, kratko rezimirajući ono što smo spomenuli na samom početku ovog našeg druženja, vidjeli ste, spomenuli smo koliko je samo vrsta i načina kako čovjek može u pogledu osoba, koliko je načina da čovjek čini dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima, dobročinstvo prema komšijama, dobročinstvo prema djeci, dobročinstvo prema starijima, dobročinstvo prema mlađima, dobročinstvo prema umrlim osobama, dobročinstvo prema stvorenjima koja nemaju razuma. Nakon toga smo spomenuli da Islam je ostavio široku lepezu dobrih dijela, dobročinstva koja čovjek može činiti prema drugima. Ispomenuli smo jedan mali dio, jednu kaplicu kako je Allah poslanik alihi salatu wasalam prakticirao dobročinstvo prema ljudima i to je jedan od glavnih faktora zašto je uspjela njegova misija Muhammeda alihi salatu wasalam. Molim na kraju, molim Allah te barek na kraju ovog našeg druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah te barek da nas učvrsti u ovim teškim vremenima i na kraju subhaneke Allahume ve bihamdike šedu en la ilaha إلا أنت wa وأتوب إليك Radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjaluk kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Bož. Šehadet. Božije namaz. Božije knjige. Ramazanski post. Božije poslanik. Hač. Hač sudnji dan. Zekat, džennet je istina, džehennem je istina. Oaza imana. I am a Muslim, I am a Muslim. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza imana. Dakle, evo 20 sati i 51 minut, nadam se da ste večeras uživali uz ovo predavanje, da ste sve lijepo pratili. Evo, profesor e, Elvedin Pezić će vam postaviti dva lagana pitanja, podijelit ćemo e, dvije knjige, kao što rekao, grupa autora Ljepote i slama. Pa evo, šta ćemo pitati naše slušalce? Pa evo, postavit ćemo jedno lagano pitanje, ono drugo će biti još onaj laganije. Prvo pitanje da nam neko od naših slušatelja spomeni argument i dokaz na koji nivo uzvišni Allah te wa ta'ala uzdiže prava roditelja. Znači može se to ako Bog da i svojim riječima kazati. A drugo pitanje ćemo e, da nam neko spomene jedan događaj Allahu poslanika alaih salatu wasalam koji ukazuje na njegovo dobročinstvo prema ljudima koji su ga okruživali. Dobro, kada je u pitanju knjiga Ljepote Islama, dakle, neko je na telefonskoj liniji. Halo, izvolite. selam odgovorim na ovo pitanje. Samo izvolite. Na drugo mjesto, poslije vjerovanja u Allaha Đelešanhu, stavlja se rutis. Hoćemo li dobiti e, ajet kuranski koji govori o tome ili ćemo se zadovoljiti sa tim odgovorom? Pa može ovako. Može tako. Dobro, ime i prezime. Behri Zineta. Zineta. Sarajevo. Sarajevo. Samo prezime ponovite, molim vas. Behrić. Behrić Zineta. Dobro, Zineta, hvala vam na javljanju. Vidjet ćemo kako ćemo vam poslati ovu knjigu. Dakle, knjiga koja se sastoji od 7-8 zanimljivih poglavlja. Zaista mnogo toga možete naći korisnog i knjiga koju svakako treba imati u svojoj kući. Halo, izvolite, u programu ste. Idemo sa pozivom. halo, izvolite. Halo. Da, u programu ste. E, ja bih se govoriti na pitanje. Pa imamo znači drugo pitanje, možda ovaj, niste pratili prvo pitanje, već odgovoreno. Imamo drugo pitanje da nam spomenete jedan primjer dobročinstva Allahog poslanika alaihi salatu wasalam prema ljudima koji su ga okruživali. Je li teško? Lijepo se odnosio prema komši židovi. Dobro, mašala, Allah ti dao svako dobro. Ime i prezime? E sad prelazimo na pitanja naših slušalaca koja su eventualno stigla u toku ove emisije i ona koja smo zabilježili tokom dana. Dakle, pitanje kaže, molim vašeg čestitog gosta da mi odgovori na jedno pitanje. Poznato je da naše duše napuštaju tijelo prilikom preseljenja na Ahiret. Šta se dalje dešava sa našim dušama dok čekaju polaganje računa? Vahid iz Bugojna. Eh, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, ja ću ajde da kažemo, dati jedan odgovor koji možda i nije konkretan odgovor na ovo što pitate, ali sigurno mislim da je to onaj korisno, a to je, na braću i poštovane sestre, treba da uzmemo sebi jedno veliko pravilo kada je u pitanju govor o gajbu, a znači sve ono što se dešava nakon smrti, da čovjek govori o sudnjem danu, da govori o proživljenju, da govori o melekima, da govori znači o nekim stvarima, treba da uzmemo sebi pravilo da ne možemo govoriti osim na osnovu kuranskih ajeta ili Vjerodostojni e, praksi, Vjerodostojni hadisa Allahog poslanika alaihi salatu wasalam. Ja lično znači nisam onaj našao, ne znam, neki argument koji tačno ukazuje šta se dešava sa dušama. Možda postoji neki argument, ali ja sam htio samo da kažem, znači Svaki onaj odgovor koji ne bude zasnovan na hadisu Allahu poslanika alejhi salatu ili ovaj kuranskom ajetu a koji govori o tome gdje će biti duše, kako će onaj e, iščekivati, znači onaj taj odgovor se ne može prihvatiti. Ja lično ne poznajem neki argument, ali to ni u kom slučaju ne znači da ne postoje argumenti koji govori na tu temu, a opet Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Svakako, kaže Selam, samo da pohvalim emisiju, svaka čast predavaču da vas Allah Đelešanuhu nagradi. E, idemo dalje, e-mail Orient, pa ćemo provjeriti e, današnja pitanja koja su stigla. Evo idemo sa tim e, opširnijim pitanjima. Govorili smo malo o dobročinstvu prema komšiji, pa evo kaže hvala BM u Udruženju Orient na ovim emisijama. Pitanje, imam komšiju sa kojim sam se prije nekoliko mjeseci posvađao. Kaže, ja se trudim da živim po pravilima islama, dok je moj komšija sasvim drugačiji, ali to mi nikad nije bio problem. Vjera je stvar pojedinca, hoće li ili neće. Moje pitanje, kaže, glasi, nakon svađe za dva dana ja sam nazvao selam koji on nije prihvatio. Nakon toga još dva puta sam isto uradio sljedećih dana, ali on ne reaguje. Jesam li ja s time ispunio svoje, odnosno trebam li nastaviti s tim jer ispadam smiješan? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya wal bina Muhammedin wa ala wa sahbihi ajmin. U svakom slučaju, cijeni brate, ja ovaj, na samom početku želim da ti se zahvalim za tvoj takav postupak, ako je sve onako kako ste vi spomenuli u pitanju. Allah poslanik ali salatu wasalam je preporučio da čovjek kada, hajde kažemo, ima razmjerice sa određenom osobom, da bude od onih koji će prije nazvati selam. I Allah poslanik je kazao da onaj ko prije nazove selam da je on bolji. Ti si svoju obavezu ispunio i normalna stvar da možda čak, hajde da kažemo, neprestano ponavljanje toga može proizvesti kontraefekat. Ali to nijukom slučaju ne znači da ti ne trebaš nastaviti ti pokušavati, ajde da reknemo u nekom žargonu, izgladiti odnose sa komšijom. Ali znači postoji razno razne metode i nije uvijek e, način e, ispravljanja odnosa sa komšijom da mu nazivaš selam. Tako možeš znači možda nekoga naći Ko je posrednik, ko je dobar tvoj prijatelj, a i njegov dobar prijatelj. Pa da kaže jednostavno da pokuša da to malo onaj kako, hajde da kažemo da to malo popravi ili da pošalješ poklon, hediju tom svome komši, na bilo koji drugi način da pokušaš, Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže u Kur'anu, la yukallifullahu nefsen illa Allah te wa ta'ala ne zadužuje insana osim u granicama njegove mogućnosti. Ti treba da, da, daš u granicama svoje mogućnosti ono što možeš, a nakon toga onaj, nadam se inšala da nećeš biti griješan. Allah te barke ta'ala najbolje zna. Pitanje za emisiju četvrtkom, na koji način je pravilno izraziti saučešće na islamski način? Što se tiče ovog pitanja, ono što mi je poznato što sam čitao u knjigama islamskih učenjaka, e, kada je u pitanju izražavanje saučešća, da ne postoji neka, hajde kažemo, precizna forma kako se to rješava i kako se to govori. E, da bi kazali da postoji, znači moramo imati hadis Allahog poslanika, ali i sam da je kazao kada neko umri učinite to i to. Pošto tu, baš tako, u toj formi ne postoji, znači na bilo koji način da čovjek uradi i izrazi saučešće na način koji nije u koliziji sa šerijatom, Znači, ako Bog da, postigao je svoj cilj. Tako da čovjek ako ode kod insana, kao što je prenešeno u nekim vjerodostojnim hadisima, da kaže čovjeku zaista Allahu pripada ono što je uzeo i ono što daje. Znači i onaj koji je živ, to opet Allahu pripada. I onaj koji je mrtav, i on pripada Allahu te barake taala. I znači i da kaže zaista je kod Allaha sve onaj ograničeno. Tako da da pozove čovjeka na sabor, na taj način da kaže strpite se, Allah vam podario svako dobro. Nadamo se za vašeg mejita, koji je mejit već u pitanju, da mu Allah oprosti grijehe. Molim Allah te taala da njegova dobra djela u Kabul i tako na taj način, na bilo koji način da čovjek izrazi saučešće, način znači najbitnije je da onaj ne bude neki stvari koje su u koliziji sa načelima vjeri. Allah te barek ta'ala najbolje zna. Još jedno pitanje se u potpisu, samo da otvorimo pitanje. Kaže, selam profesoru, imam jedno pitanje, sehvi seđda, kako se čini, kad se čini i ostalo? Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala išrafil enbija i murselin nebina Muhammedu ala wa Znači, pitanje je kratko, a odgovor da bi bio potpun, onako kako naš brat traži, znači zaista onaj, kako se zove, trebalo bi mnogo toga kazati, ali evo nešto rezimirano. Prvenstveno treba naglasiti, znači da u pogledu sehvi sežde, u, u znači, pogledu mezheba postoji razno razna mišljenja, neki učenjaci mi neki pravnici su kazali da se sehvi sežda uvijek čini prije selama, neki su kazali da se čini nakon selama, neki su opet pokušali napraviti spoj između hadisa, pošto imamo četiri ili pet hadisa koji su spomenuti u tom kontekstu, pa su kazali ako čovjek oduzme nešto od namaza, Znači, ali ovdje sad morali bi govoriti šta to čovjek može oduzeti od namaza. Ne može čovjek oduzeti rukni i nakon toga to nadomjestiti sehvi seždom. Znači, ako izostavio neki vađib u namazu, to se može nadomjestiti sehvi seždom. Znači, taj treći dio učenjaka je kazao, ako je oduzeto nešto od namaza, sehvi sežda se čini prije selama, ako je dodato nakon selama. U svakom slučaju, ima islamski učenjaka koji su čak spomenuli konsenzus islamskih učenjaka da sehvi sežda kada god da bude urađena, znači inšala to je ispravno i dobro. S tim što znači ovu dali prije selama i poslije selama, to je pohvalan čin po velikom broju islamskih učenjaka, tako da čovjek ako oduzme ili doda neki vađib u namazu, on će uraditi sehvi seždu, onaj, ako uradi prije selama ili poslije selama, nadamo se ako Bog da, da je to onaj ispravno. Jer kazao sam zaista, znači u poglavlju sehvi sežde su napisane kompletne studije. Kada, zbog čega, koliko, znači ima zaista mnogo pitanja. Molim Allah subhanahu wa da ono smo kazali bude korisno. Da, evo, mi smo došli do kraja našeg druženja. Sve ono što vas zanima, znam da ćete imati eh, i da će poslije emisije stići brojna pitanja. Na sva pitanja koja stignu, dakle, odgovorit ćemo ako Bog da već u nedjelju u našoj sljedećoj emisiji. A slobodno, cijenjeni slušalci, sve ono što vas zanima, pitajte, naznačite da je za emisiju eh, Orient, dakle, udruženja Orient i mi ćemo vam ako Bog da odgovoriti u jednoj od narednih emisija. Kada su u pitanju knjige koje smo podijelili, naši slušalci, odnosno slušateljka, e, neka pozovu sutra BM Radio pa ćemo vas detaljnije uputiti kako i gdje preuzeti ove knjige. Pratili ste još jedno izdanje emisije Oaza Imana. mana. Naši vaš predavač večeras bio je profesor Ledin Pezić. Profesore, hvala vam na gostovanju.